Allahu subhanahu wa ta'ala Ka desht Dëshira atij ka qenë Që ky vjet me i pas dymdhetë muj Prej këtynve dymdhetë mujve I ka zgjedh disa muj Ka thonë Allahu në kurani kerim Minha arbatun hurum Allahu i ka zgjedh fillimisht Katër muj të shenjtë Prej kejt këtyne muajve Allahu e zgjedhi muajin më të shenjtë Ai është muaji Ramazan Allahu tha në kurani kerim Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda. Ky është muaji i shenjtë, muaji i Kur'anit, muaji i mëshirës, muaji i faljes, muaji i fitores. Ka Allahu subhanahu wa taala këta e ofroi robëve të vet në mënyrë që t'i kthehen Allahu subhanahu wa taala. Nëse nuk është shpresa jote që Allahu të pastron pi gjynahit veri vetës ma s'pari se nuk je në rregull e ai i cili e ka andrën e atij që i ben me fjet edhe zgjohet që Allahu t'ia fal gjynahet e di çka ban ndëgjoni vllazni se çka bani Musai a.s. ai i cili e andrronte që Allahu të jetë razi me ata Allahu në kurani kerim na e përshkrujti tregimin e Musait a.s. Musai alayhis salam kur i zgjedhi 70 burra prej popullit të vet me shku në turi sina me fol me Allahu subhanahu wa taala Musai nxitoi dhe dol i pari edhe e pyeti Allahu Musain alayhis salam dhe i tha ja Musa tha wa ma a'jalaka ya Musa tha çka të nguti ti ja Musa ça u përgjigj Musa alayhis salam Musa alayhis salam u përgjigj dhe tha Subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha po, ata të cilët më respektojnë mua kanë me hi n'xhennet, kurse ata të cilët nuk e ndëgjojnë Allahun subhanahu wa taala dhe nuk e ndëgjojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mendojnë se Allahu në këtë dynja i ka pru m'u dëfry, edhe me kalu disa ditë e pastaj me shku Se robët e vet ai nuk i don me i pa në zjarr. Ka pru muajin e shenjtë të Ramazanit, te cili i shlyhen gabimet, paa Pejgamberi sallallhu alejhi ve sellem tha, Muaji i bereqetit, Yaghshakumullahu fih, Allahu me mëshirën e vet i mlon robët e vet, Fayanzilur rahmah, e zbrit rahmetin e Atij të njëpasnjëshëm, Wayahuttul khataya, Allahu në këtë muaj i fal gabimet. Tha boll mirë e pase zbukuru dhe e pase shu Tha e kam një pytje du me ta parashtru Tha urdhno, tha ban me të pyt Sa shtëpia dhe pallate i ka njeri Tha çdo njeri sa pallate i ka Tha i ka dy, një mbi tokë edhe një nën tokë Tha për këta mbi tokë, tha po të shof se boll mirë e pase shu Bile edhe mermer prej Italie pase pru Tha po une, Po du me të pyt dhe jam interesun për ata nën tokë se s'pe shoh. A ki bo ti ndonjë thes çiment për ta? A ki pru ndonjë armaturë gjashe për ta? Tha vaj halli për neve mos pyt nën tokë. Se kjo e ka hongër ata që asht nën tokë. Tha edhe një pytje e kam dhe po ndahmi. Po tha urdhno. Tha sa kie me jetu në këta? Tha Allahu e din. Tha disa ditë edhe e lom edhe na dhe shkoj Tha sa kie me jetu në ata nën tokë Tha ata përgjithmonë Tha këta ti me gojën tane pe ban ispat edhe pe ze veten me men Tha këta me gojën tane tha ti pe ban ispat edhe pe ze veten me men Muhammed Rasulullah A do të kishte shpresu dhe do të kishte andrru ta kishte pas një pallat në bregdet? Tha jo, tha ky, do të shpresojke dhe do të andrronte që t'i ban dy rekate namaz, që njani prej juve tha nuk e zen kurgjo. Allahu në Kurani Kerim ka thonë, wa fi dhalike, feljetenafesil mutenafisun, e në këta le të bojnë gara, ata të cilët dojnë me bo gara, jo gara në pallate, Dy të tretat e natës e çojte në ibadet Atij që Allahu gabimet ja pat fal E derisa një ditë Aisha radiallahu teala anha i tha Ja Rasul Allah Ja Rasul Allah Tha Allahu tye gabimet t'i ka fal Tha çka po lutesh kaq shum Tha ja Aisha Nëse Allahu m'i ka fal A nuk e meriton Allahu që t'jem prej robve që i ban Shukur Allahut subhanehu wa ta'ala Thot Aisha radiallahu anha Pejgameri sallallahu alaihi sallam U falte namaz nate Derisa ju çajshin kamt duke qëndru në kam Vlla i dashur musliman Zgjati kamt t'i shofmi tye Sa herë t'u kanë ça tye për Allahun subhanehu wa ta'ala Por ata ato shokt e pejgamerit sallallahu alaihi sallam Ishin ata të cilët Qëndrojshin në ibadet fort Qëndrojshin dhe u lodhshin fort Pra na, nëse jena ata që mezi se e kena prit këtë muj, a thu prej kur e kena nie erën e këndshme të muajit Ramazan, si mos ta nien erën e këndshme, kurse Pejgamberi salallahu alejhi ve selem, me një hadith që e transmiton imam Buhariu, Muslimi, Nesaiu, Tirmidhiu nga Ebu Hurejra, thotë Pejgamberi salallahu alejhi ve selem, men same Ramadane, imanen ua htisaben, Ai i cili adhuron Allahun n'këtë muaj të shenjtë në besim në Allahun, duke ju përkushtu Allahut subhanahu wa taala, Allahu subhanahu wa taala tha, ia fal atij gabimet dhe ai i cili e përjeton natën e Lejletul Kadr, Allahu ia fal gabimet dhe e pastron prej gabimeve sikur me pas konën që ka le n'gji. Për ata ti vlla i dashur musliman